บุ๊กทูหกสิบแปดใหญ่เล็ก veliko malo ใหญ่และเล็ก veliko i malo ช้างตัวใหญ่ สโลอนเวลิกหนูตัวเล็กมิชเมาเลนมืดและสว่างตามโนอิสเวตโลตอนกลางคืนมืดโนเชตามนาตอนกลางวันสว่างดานีย สเว t ต o แก่ ชราหนุ่มสาวสตร์โรอิมลาโดคุณปู่ คุณตาของเราแก่มาก naš ดเดเยยาโกสตาร์เจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม pre 70 godina bio je još mlad. สวยและน่าเกลียด lepo i ružno ผีเสื้อสวย leptir je lep แมงมุมน่าเกลียด pauk je ružan อ้วนและผอม debelo i mršavo ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน žena od stotinu kila je debela ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม muškarac od 50 kila je mršav แพงและถูก skupo i jeftino รถราคาแพง auto je skupo หนังสือพิมพ์ราคาถูก novine su jeftine